Esselamu alaikum, nekima se dešavalo da kada htjednu uzeti abdest dođe šubha i čini im se kao da neko psuje ili se toga prisjeti pa uzmu pet abdesta, šta uraditi? Audu bilah min shaitan rajim, audu bilah min shaitan rajim, audu bilah min shaitan rajim, hadihi wasu wasa. Pa šeitan svako hajer li djelo želi kod čovjeka da poremeti i da čovjek ne bude srcem prisutan dok čini ono što je hajer. Znači treba se boriti protiv toga i moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da ga sačuva od vesvese i da kod uzimanja abdesta znači bude prisutan razumom u potpunosti, trijezan, svjestan i da kad mu dođe nešto takvih misli kaže a'udu billahi min šeitanir rajim Udu bilah mne šeitan rađim, kako bi u ibadetu ustrajao i zapresekao put šeitanskog djelovanja putem vesvese.